more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello po sa inyo, Gopopoy at Baby Girl Hasmin. At magandang tanghali sa libu-libong nakikinig ng inyong programa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mitch, 21 years old. Sa edad kong ito ay marami na akong naranasan sa buhay. Mga karanasan na minsan ang nagpasuko sa akin. Pero nandito pa rin ako at binabahagi ang kwento ko sa inyo. Isang simple at mahiyain na babae ako dati. Pero ang lahat ng yon, nabago. Natuto akong makipagbarkada, uminom, at higit sa lahat, ang makipaglaro sa pag-ibig. Hindi ako nagseseryoso sa mga relasyon na pinapasukan ko dahil takot akong masaktan at maiwan na lang ng parang walang pakinabang. Kaya imbis na ako ang pinaglalaroan, natuto akong hindi magseryoso sa mga lalaking wala rin namang balak makipagseryosohan sa akin. Anak, gumising ka na dyan. Mm. Bakit po? May bisita ka sa baba. Sino po ba yun? Ang aga-aga mang istorbo eh. Si Lee. Oh? Bakit siya nandito? Aba, ewan ko. Tumayo ka na dyan at maligo na. Kanina pa naghihintay sa'yo yung bisita mo sa baba. Bilis na, nakakaya dun sa tao. Oh. oo. <laughs> Ang dami nga nagsasabi na maganda sa Subic. Kaya nga po kung pwede sana, dadalhin ko po doon si Mitch. Pero marami naman po kaming kasama. Ay oo naman. Walang problema basta ikaw. Anong meron sa Subic? Nandiyan ka na pala anak. O siya, maghahanda muna ako ng makakain mo iho. Dito ka lang. Ah, uh, sige po tita. Salamat. So, ano ang meron sa Subic? Um, si kasi nagayang magbakasyon doon. Eh, siya rin ang nag-request sa akin na isama ka kaya pinaalam na kita sa mama mo. Bakit? Si mama bang sasama? Di ba dapat ako muna kinausap mo? Eh, para hindi ka na rin makatanggi. <laughs> Yun bang pinunta mo dito? Eh, hindi naman. Um, may gagawin ka ba ngayon? Wala. Bakit? Tara, nanood tayo ng sine. Sigurado ka bang sa sinehan mo ako dadalhin o baka naman sa kung saan lugar yan? Siyempre kakain tayo sa labas, kaunting pasyal. Tapos yun, ihahatid naman kita pa uwi. Wala akong pera eh. Hindi pa ako sumisweldo ngayon. O sino naman nagsabi sa'yo nga hayaan kitang gumastos? Siyempre ako yung nagaya kaya dapat lang sagot ko ang lahat. Talaga? Sigurado ka dyan ha? Mm-mm. So ano, pwede ka ba? Okay, fine. Magbibihis lang ako. Sige, hintayin kita ha. dami mo namang in-order. Hindi naman natin ito mauubos eh. E di take out natin mamaya para may pasalubong ka sa mama mo. Basta kumain ka lang ng kumain dyan. Fine. Oo nga pala. Nakita kita nung isang araw na may kasama kang babae. Sino yon? <laughs> may nakakatawa ba sa sinabi ko? So, nagsiselos ka niyan? Ha? Huh? Ako? Magsiselos? At bakit naman, Aber? Tinanong mo kung sinong babaeng kasama ko eh. Hoy, Lee. Huwag kang assuming dyan ah. Hindi porket nagtanong ako sa'yo kung sino yung babaeng kasama mo, nagsiselos na ako. Hindi ba pwedeng curious lang? Sa bagay. Bakit nga ba ako nag-expect na magsiselos ka? Eh mukha namang wala kang pakialam sa akin. Hindi tulad ng nararamdaman ko para sa'yo. Ano? Pinsan ko yung babaeng kasama ko nung nakita mo ko. Galing siyang Amerika at nagpasama sa akin ng mamasyal. Hindi na yan ang gusto ko marinig. Gusto kong malaman kung anong ibig mong sabihin doon sa sinabi mong hindi tulad ng nararamdaman mo para sa akin. Wala, kumain na lang tayo. Hindi ako kakain hanggat hindi mo sa akin sinasabi. Okay, fine. Gusto mo ba talaga malaman? Magtatanong ba ako kung ayaw ko? Mahal kita, Mitch. Ah, ano? Hindi mo ba napapansin yung mga ginagawa ko para sa'yo? Ah, hindi. Hindi. Ang akala ko kasi wala kang kasamang gumala o di kaya trip mo lang talaga akong istorbohin. Magkaibigan tayo, Lee. Bakit ako mag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa'yo? Ayoko maging kaibigan mo lang dahil gusto ko. Ako yung lalaki magpapasaya sa'yo araw-araw. Magiging makasarili man ako sa sasabihin ko pero ito talaga yung nararamdaman ko eh. Hindi ko kaya makita ka na may kasamang ibang lalaki. Gusto ko maging akin ang buong buo ang puso mo. Alam mo malabong mangyari yan, Lee. Hindi pa ako handa sa mga ganitong bagay. Eh di maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal yan. Papatunayan ko sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Na hindi lang to basta isang laro para sa akin. Hindi ko alam. Tutulungan kitang alamin ko ano ba talaga yung tunay mong nararamdaman para sa akin. At ako naman, mas lalo kong papatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung anong kaya kong gawin. Makuha ko lang ng buong-buong pagmamahal mo. Lee, kahit isang beses ba? Naisip mong hindi tama to? Eh, ikaw, Mitch. Natanong mo na rin ba sa sarili mo kung kailan naging mali ang magmahal? Kung paano naging mali ang mangarap na balang araw, mamahalin ka rin ng taong mahal mo? Kasi ako, wala akong ibang inisip kundi ikaw lang. Wala akong pakialam sa iba dahil ikaw lang naman ang nakikita ng mga mata ko eh. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Wala nang iba. Sa sabihin mo sa akin. Popoy at Hasmin, sa totoo lang ay isa si Lee sa mga mababait na lalaking nakilala ko. Alam ko naman na may gusto na talaga siya sa akin noon pa man at hinihintay ko lang siyang umamin. Pagkatapos sa pag-uusap namin yon, mas lalong pinaramdam sa akin ni Lee kung gaano niya ako kamahal. Palagi kaming lumalabas noon at kapag hindi naman kami nagkikita, ay punong-puno ang inbox ng cellphone ko ng mga messages niya. Sa totoo lang walang babae ang hindi mahuhulog kay Lee. Mabait, matyaga, at malambing. Pero ewan ko ba, hindi ko rin minsan maintindihan ang sarili ko dahil kahit na sinagot ko na siya, hindi ko pa rin mahanap sa puso ko ang salitang pag-ibig. Ay, teka! Napanood mo na ba yung movie ni ano? Ah, sino nga ba to? Yung parehas natin paboritong Hollywood actor? Kilala ko na yung sinasabi mo. Oo, napanood ko na. Kahapon lang kasama ko si Lee. Eh, ang daya mo naman eh. Sabi mo sabay natin papanoorin yun. Eh, pinilit ako eh, kaya wala na akong choice kundi manood na rin. Ikaw ha? Puro na lang si Lee yung kasama mo. Nakakalimutan mo na ako ha. Hay, iba talaga pag in love. <sighs> Anong in love ka dyan? Ikaw, kayo ni Lee. In love na in love na kayo sa isa't isa kaya hindi mo na mabigyan ng oras yung mga kaibigan mo. <laughs> Ewan ko sa'yo. Magdadrama ka na nga lang, kailangan mo pang banggitin ang salitang love? Alam mo namang hindi na yan nag exist sa mundo, no? Ha? Wait. Huwag mong sabihin... Yes na ang sagot ko sa tanong mo. Ang sama mo talaga, Mitch! Ano masama sa ginagawa ko? Di ba dapat nga matuwa ka pa sa akin dahil mabait akong tao? Hindi yan pagiging isang mabait na tao. Kasi kahit ano pang sabihin mo dyan, hindi mo na maaalis na niloloko mo lang si Lee. Excuse me, for your information, Sinabi ko na sa kanya na hindi ko siya gusto, na hanggang kaibigan lang talagang tingin ko sa kanya kaya hindi ako guilty. Eh bakit mo pa rin sinagot? Eh, ang kulit niya eh. Kaya pinagbigyan ko na. Matagal-tagal na rin naman akong hindi nagkaka-boyfriend eh. Yung may utusan, may taong gagawin ng lahat para sa'yo, and as usual, free shopping! <laughs> Nababaliw ka na talaga! At hindi lang yun ha, gold digger ka pa ngayon. Hoy, hindi ako gold digger ha. Ah. Bakit? Kasi hindi ko naman sa kanya hinihingi yun eh. Kusa niyang binibigay sa akin. Hindi ko nakasalanan kung medyo may pagkatanga talaga sa akin ang Lina yan. Siyempre ako, grab the opportunity lang ang pig. Kahit na. Hindi ka ba naaawa dun sa tao? Ginagastusan ka at alam ko nakikita mo na mahal na mahal ka talaga ni Lee. Kahit ba kaunti wala kang nararamdaman para sa kanya? Wala. Dahil mas maliwanag pa sa sikat ng araw na laro lang ang lahat ng to para sa akin. Eh yung boyfriend mo, alam ba niyang laro-laro lang ang lahat? Hindi ko nakasalanan yun. Sinabihan ko na siya sa una na malabong mangyari na maging kami. Pinilit niya ako. Nakulitan ako kaya yun. Pinagbigyan ko na lang. Nagbigay na ako ng warning pero hindi siya nakinig. Sa tingin mo may pagkakamali pa ba ako doon? <sighs> Wala na. Sabi nga nila, walang nanloloko kung walang nagpapaloko. Tapos ang usapan. Nice to Nabobore ako. Wala ka bang ibang naisip na gawin? Ayaw mo ba ng ganito, babe? Tahimik lang. Habang tinitingnan natin yung talik. Ang ganda nga ng panahon eh, di masyado maaraw. Kahit naman hindi natin yan titigan, nandyan pa rin yan. <laughs> Sige, ganito na lang. Tingin ka na lang sa langit. Mm. Anong meron? May nabasa kasi ako na nakaka-relax yung pagtingin sa langit. Pero ako, hindi ko na kailangan titigan ng langit para kumalma. Ha? Huh? Tumingin lang ako sa'yo. Gumagaan agad ang pakiramdam ko eh. Hindi ko na kailangan tumingin pa sa taas kasi nasa tabi ko na yung langit. At ikaw yon. <laughs> Ang corny mo. <laughs> Halika nga rito. <laughs> ano bali? Ano mo namang ayaw ko ng PDA, di ba? Distansya lang, please. <sighs> Okay ka lang ba, babe? Hindi ata maganda ang araw mo ngayon, ha? Ah. Wala to. Ah, alam ko na. Sigurado ako sa ibibigay ko sa'yo. Gaganda ulit ang araw mo. Ano naman yun? Don't tell me bulaklak ulit. Hindi, iba to. Surprise! Buksan mo na. Ah, Wow! Ito yung... Yung sapatos na gustong gusto mo. <laughs> Actually, out of stock na ngayon sa mall. Tapos tumingin ako online at yun. Nakita ko siya so kinuha ko na agad. Happy first month, sorry. Eh. ang mahal mo naman magregalo. Wala akong maibibigay sa'yo ngayon. Alam mo namang wala akong hinihinging kapalit, di ba? Basta ang mahalaga lang sa akin, mahalin mo ako ng buong buo, yun lang. <laughs> Gagawin ko ang lahat para lang makita ko ngiti mo dahil yan ang nagpapasaya sa akin. Kung pwede ko lang angkinin yung buong mundo, gagawin ko eh. Manatili ka lang masaya kasama ko. Kung ako may-ari ng mundo Popoy at Hasmin, alam kong sa puntong ito ay marami nang nagagalit dahil sa ginagawa ko kay Lee. Pinaglaruan ko ang damdamin niya. Hindi ko sineryoso ang pagmamahal na binibigyan niya sa akin. Natatakot kasi ako na baka kapag naisipan ko ng magmahal ng totoo, ay masaktan lang ako ng sobra. Yung sakit na hindi ko na alam kung papaano pa bumangon. Lumipas ang isang buwan, at lumipas din ang relasyon namin. Dahil naisipan ko na makipaghiwalay na lang sa kanya. Ano pang sense ng lahat ng ginagawa niya kung hindi naman lumalambot ang puso ko. Pero Popoy at Hasmin, doon ko na napatunayan na minahal pala talaga ako ni Lee. Yung pagmamahal na halos buong mundo niya ay umikot lang sa akin. alam na kanina pang nasa labas si Lee? Hayaan niyo po siya sa labas. Ano ka ba naman, Mitch? Hindi ka ba naaawa dun sa tao, ha? Ang lakas na ng ulan sa labas, ni hindi mo malang magawang harapin yung tao. Hindi ko na po kasalanan kung trip niyang maligo sa ulan. Nung isang araw pa ako sa kanya nakipaghiwalay pero hindi niya matanggap. Pwes magdusa siya. Hindi kita pinalaki para maging ganyan ang ugali mo. Huwag kang bastos, Mitch. Kung hindi mo kayang respetuhin siya bilang ex-boyfriend mo, pwes. Respetuhin mo naman si Lee bilang tao. Bababa ka ngayon din at mag-uusap kayong dalawa. Ma! Magdala ka ng tuwalya at damit ng papa mo. Bilisan mo! Ay, kulit-kulit kasi. Ah. Bababa na si Mitch. May dalang tuwalya yon. O eto, kape para mainitan ka. Sal- salamat po. Ah, pasensya na po sa abala. A- ah, ah, ako na lang po yung magpupunas basa sa heg. Ay, hindi na. Ako na lang. Oh, andyan na pala si Mitch. Oh, tuwalya mo. <sighs> Salamat. Mukhang mas lalong lalakas pa yung ulan ah. Dito ka na lang magpalipas ng gawi, iho. <clears throat> Nakawag na po. Malaking abala na po to. Alam mo naman palang malaking abala to, bakit nagpaulan ka pa rin? Wala naman kasi nagsabi sa'yo na gawin mo yun eh. Mitch, ano ka ba naman? Ganyan ka ba sa bisita? Pagpasensyahan mo ng anak kong yan. Naku, wala po yan. Kasalanan ko naman po talaga eh. Pasensya na po sa abala. Naku, wala yun. Magpalit ka na agad para di ka magkasakit. Pupunta na ako sa kwarto para makapag-usap naman kayong dalawa. Sige po. Salamat. Magbihis ka nga muna. Mukha kang pasang sisiw eh. Pero t-shirt lang ang meron kami. Oh. Okay lang, thank you. Huwag ka magpasalamat kasi nang dahil sa'yo napagalitan ako ng mama ko. Ano ba kasing pinunta mo dito? Gusto ko mag-usap tayong dalawa. Ano pa bang pag-uusapan natin ha? Wala na, diba? Kasi wala na tayo. Nung isang araw ko pa tinapos ang lahat. Yun na nga ang problema, Mitch eh. Hindi ko alam kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin. Wala kang ibang sinabing rason kundi ayaw ko na. Sinong tao hindi magtataka doon, ha? Gusto mo ba talaga malaman ang dahilan, ha? Oo! Ilang araw ko nang hinihingi yun sa'yo, pero ikaw tong may ayaw. Okay, fine. Hindi kita mahal. At kahit kailan, hindi kita magagawang mahalin. Ano? Alam mo, Lee, hindi ko alam kung manhid ka lang ba o talagang may, may pagkatanga ka. Hindi mo ba napapansin na ni minsan hindi kita nilambing? Hindi ako sumagot sa mga I love you mo. Kasi bakit ko naman sasabihin yon kung hindi naman kita mahal? So ang sinasabi mo sa akin ngayon, laro lang ang lahat? Wala lang? Joke lang? Oo! Hindi pa ba obvious? Bakit mo ako pinaglaruan? Manloloko ka pala eh! Hoy, Huwag na wag mo akong sasabihin ng ganyan dahil sa unat sa pool pa lang, sinabi ko na sa'yo yung totoo na ayaw ko pang makipagrelasyon. Pero pinilit mo pa rin ang sarili mo. Sige nga, sino nagpahirap sa sitwasyon mo? Pasalamat ka nga hindi ko pinaabot ng ilang buwan ang relasyon natin eh. Isang buwan pa lang tayo, tinapos ko ng lahat. Please naman, Mitchell. Huwag mo namang gawin to. Binigay ko sa iyong lahat ng gusto mo at ibibigay ko pa rin kahit ano. Huwag mo lang akong iwan, ano please. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang ayoko na? Anong gusto mo? Habang buhay kitang lokohin? Habang buhay ako magkunwari na mahalaga ka rin sa akin? Pwede mo naman pag-aralan na mahalin ako eh. Natututunan naman yun, Mitch. Gawin mo naman yun para sa akin. Ayoko oh. na nga eh. At wala na akong pakialam kung hindi mo maintindihan dahil tapos na tayo. Tapos na tapos na tayo. Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan, di ba? Nangako ka sa akin! Alam mo kung anong mali mo? Nagtiwala ka sa salitang yan. Lahat naman ng pangako na papako. Kaya kung parati kang ganyan, walang mangyayari sa'yo. Huwag kang tangali. Hindi mo ako kilala. Sa dami ng tao dito sa mundo, hindi ka sa akin dapat nangihingi ng pagmamahal dahil wala akong maibibigay sa'yo. Pangako mo sa akin. Kahit na ano pa ang pagmamakaawa ni Lee, sa akin ng mga oras na yon ay hindi ko na siya pinakinggan pa. Kahit naman kasi ganito ako, parang bato na walang pakiramdam, ay nakokonsensya din naman ako. Naisip ko na mas may deserving pang iba kesa sa akin na pwede niyang mahalin. Kasi kung sa akin lang niya yon ibibigay, masasayang lang ito. Dahil kahit kailan, hindi hindi ako magmamahal hindi hindi ako bibigay, sinasabi ng puso ko. Kasi para sa akin, kapag sinunod mo ang puso mo, masasaktan ka lang. Hashtag Dear MOR, bangungot. At yan nga ang first part ng storya ni, uh, ni Mitch ano ba 'tong problema ni Mitch? Kaya nga eh, parang galit sa mundo. Diba? Actually hindi, praning, napapraning sa mga ba. Adik ba 'to si Mitch? <laughs> Oy, diba ganyan 'di ba mga adik, 'di ba praning, yung mga Tama. tipong tamang di pa man din ang, oh, tamang hinala, hindi pa man din nangyayari isang bagay. Hmm kung makakaba, kung makatakot, akala mo nangyayari na nagaganap na. Oo, masyado diba, ko, hindi ko siya maintindihan, hindi ko mag-get si ate. Kawawa saan naman nang, yung lalaki. Di ba nga, parang saan nang gagaling naman yung takot mo sa pag-ibig? Di ba, saan naman nang gagaling yung kagustuhan mong paglalaro sa mga relasyon, sa mga lalaki? At saan nang gagaling yung batong puso mong yan, di ba? Oo. Wala naman kasi siyang binanggit eh, di ba? I mean, Wala hindi ka naman magiging ganun, hindi ka naman hmm. magiging ganun, Popoy, ka-bitter. Mm at kanan-believer for no reason at all. Oh, pero wala diba? ba siyang uh, nabanggit tungkol wala. sa, sa nanay niya man wale. lang, sa pamilya nila? Wala wale. ba? Kasi ang nasabi lang minsan niya, doon nanggagaling yan, sa pamilya. Correct. Ang nasabi kasi lang niya, natuto lang siyang uminom, mapabarkada. Kasi oh. dati mahiyain daw siya. Oo. Oh, oh. Natuto siyang napainom, mapabarkada. Tapos doon na rin daw niya natuto maglaro sa mga relasyon at paglaruan niya ang damdamin ng mga kalalakihan. Mm-hmm. I don't know what kind of satisfaction ang nakukuha mo dyan. Eh, sabi mo nga, takot ka naman na magmahal. Eh, kung takot kang magmahal, bakit ginagawa mong makipagrelasyon in the first ba- place? At bakit ka nakikipaglaro na alam mo naman na kapag ka lumalapit ka sa pakikipaglaro sa pag-ibig, eh may chances talaga na binibigyan mo rin yung sarili mo ng pagkakataon para magmahal at mahalin. I compare, may saltik ito sa utak si ate. Kailangan psychiatrist. Uh, kung ayaw mo, bakit ka lumalapit dun? Di ba nga? Di ba kaya hindi ko mag-get dito kay Mitch ate, no? Kung hindi ko alam kung anong ang kind of satisfaction ang nakukuha niya doon, Popoy. Nakakadagdag ba ito sa yung pagkababae? Nakakinaganda mo ba yan? Uh-huh. ba Or meron bang uh, certain part sa iyong pride mm. na ana ah, na binuboost yung pride mo o binubongga niya yung pride mo kapag nalalaman mong nakakapanloko ka o nakakapag-break ka mm. sa isang lalaki at nakikita mo nagkakandara pa sa'yo ang mga kalalakihan. Yeah. Actually, meron nga nag-text sa akin. Ayun yung uh, sabi niya, oh, uh, Popoy, pakisabi nga, ang ganda niya kamo. Todo effort na nga yung uh, lalaki. Masakit kaya sa aming mga gwapo yan. Wow. Nasasayang lang ang mga effort natin. Si yan? Jonathan De La Mata. Totoo oh, ba oh, yan? Nakasama si RJ Cruz din dyan sa paliparan na mm-hmm. Marikina. Nakikinig nakikinig ngayon. Correct. But anyway, ayun nga, di ba? Parang uh, hindi ko lang ma- maintindihan. Mo, Anong trip Hindi ko mo? lang talaga maintindihan kay ate. At in fairness, dito naman kay Lee, ang OA mo din naman, Kuya Lee, no? <laughs> Isang buwan pa lang kayo magka-relasyon. Hala ko, ibigay mo na langit, lupa, imperno, gano'n. Tapos diba? naliligo ka na sa ulan, hindi pa dapat. Correct, Dapat diba sa mga, ano yan, sa mga six month onward. Correct, one month pa lang kayo magkakakilala. <laughs> ano ba pinakain sa'yo ni ate? Ay, may pinakain. At bakit ganyan-ganyan kakalulong kay ate? Ano bang droga ang pinahit-hit sa'yo niya ni ate? At ganyan nga. droga prutas. Pro, pinya din? Yung pinya. Yung pinya. <laughs> Grabe, Grabing epekto ng P. Pini ni Ate Mitch. Pero yun lang, sa dalawa ko naiirita, pati din kay Lee. Kuya Lee, Diyos ko Lord, alam mo kuya, ang daming, totoo si Ate Mitch, mas maraming deserving na babae kesa sa kanya. Mm. Kakandara pa ka, hindi naman si baby girl. Pe- pero ano, pero uh, bigyan naman natin ng uh, pagkakataon nitong si Mitch. Saan kaya siya nanggagaling? Meron naman laging rason kung mm. bakit nagkakaganyan ang pakikitungo mo sa sa opposite sex. Pero whatever reason it Mm. is, mm. mali pa rin po po kasi sinasadya mo. Oh, yes, okay lang, sa, it, it, is your intention oh, pero to, merong to hurt someone. Yun nga. Masama Correct. talaga yun na may intention kang uh, manakit at makipaglaro oh. sa Alamin natin kung anong dahilan. Yan. Pero Yan hindi natin binibigyan malaman. ng excuse. Mm. Di ba? Hindi nang ginajustify. justify Na, na tamang gawin yan. Na tamang eh, hindi, yung ginagawa hindi. ni Ate Mitch. Alamin natin, ano bang rason bakit ganyan si Ate ka? Uh, ah, Kabiter. Correct. At bakit siya ganyan, kumbaga parang may ganyan siyang satisfaction na nakukuha kapag nakakapanakit, nakakapanloko siya ng tao. Baka diba? nga ganun, ano, mas gumaganda ang feeling niya sa katawan. Parang mga lalaki. Di ba parang mga lalaki din naman yan eh. Kapag halimbawa, ang dami mong... sinota. Marami kang sinotang babae na uh, mga, kumbaga trophy ego. girlfriend. Oh, parang ganyan, di ba? yung ego ng mga lalaki sa Correct. ganyan. Correct. Gwapong-gwapo kayo, machong-macho kayo sa mga sarili niyo. Kakapal ang mga mukha niyo. Uy, pare, Etos. naging ano ko yan eh. Pare, ganun yan eh. Oh. Parang si Luis Manzano ang bongga, no? Bakit? Lahat ng mga naging jowa, mga mga sexiest model ng ano, Four Horse Magazine. Charik! ng FHM. <laughs> For Horse diba? Magazine. Una, Angel Locsin. Pak! Mm. Oh, pangalawa, Jenlyn. Oh, Mercado. Mm. Pak! Pangatlo. Pangatlo, May. <laughs> pangatlo, Jessie. De Vera. Charing kami. <laughs> Jessie Minjola. Pakak, di ba? Mm. Lahat bonggang-bongga. Pang-apat, baby girl Hasmin. Hasmin. Oh, nakita mo yung escalation, ando na sa Oo. rurok, oh, biglang bumagsak. Bigla, biglang nasa food and ano, <laughs> ano yan? Food and living na mga ganyan. Diba? Biglang nandoon sa mga sexiest ano woman, napunta na lang doon sa woman na lang. <laughs> woman, tas may question mark pa, hindi mm. sure. Woman, tapos Diba? may nakalagay na plus sign. Mm, ah, ano? Oo, mga plus, woman. Oo, <laughs> plus, plus size. plus size. Hoya, woman. I'm a proud plus size Oo. girl. 'Di ba? Sabi nga nila, chubby is the new sexy, Mm. but too much is obesity. <laughs> At Charles Garbanzo. Pero sorry, hindi na ako nakaka-relate dun sa too much. Ikaw talaga kung ano-ano mga sinasabi. Pasok ka na nga ulit dito sa bulsa ko. Late-late <laughs> mo Ano na na nga yan? Nakakainis ka. Kaso, alam mo, dito, dito alam mo, magsalita sa bulsa ko, ka na. Alam mo, minsan popoy na ano na ako mm. sa'yo, na sumasama ang loob ko sa'yo. Bakit naman? Pag dumadating ako, hindi mo ako pinapansin. Hindi mo na ako hindi nakikita. Hindi kasi kita nakikita. Hindi kasi sabi kasi dapat ginagamit mo antipara mo lagi. Di ba binigyan kita na may antipara, salamin. hindi mo pa rin ako makita, kahit salamin. Yan yung ginagawa naman niregalo ko sa'yo, microscope para makita mo ko. Eh, Oh. Diba? 'Di ba? Sabi mo nga kasi dati kasing liit mo na mga Alam mo. bacteria at ang mga germs. Alam mo hindi naman na hindi naman na ako nahirapan nung lumiit ka. Hindi ako oh. nahirapan mag-adjust Oo. Oh. kasi yung amoy mo ganun pa rin Ganun pa din naman. Ang lakas pa rin. 'Di ba nga? May rest back Oo. sa ilong. <laughs> Nauuna may advance Sumisi- party nga, eh. hindi nga rest back. Nasa Pasay pa lang ako, naamoy mo na ako. Oo, ay parating na si Yasmin. Ganyan talaga ang halimuyak. Makiauti na. <laughs> ang halimuyak ng durian flavor. Charing! durian scent. Charot! Sabi ni Geraldine na uh, Monster. Ayan, sabi niya, kaloka Jennifer, ka ano? Monster. Kakain ano-ano mo yan? Halagya <laughs> ako sa'yo ha. Ah. Kamag-anak no, na ako. Huwag ah. ka kumeme monster ka. Tigilan mo ako. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, hindi na ako ginulo ulit ni Lee at nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay nagising na rin siya sa katotohanan. Hindi ko kasi talaga kayang mag-commit sa isang relasyon. Wala akong tiwala sa mga lalaki dahil para sa akin, pare-parehas lang sila. Manluloko at higit sa lahat, abusado. Pinag, pag, pinagkatiwalaan mo na lahat, eh lolokohin ka pa rin. Anak, gumising ka na dyan. Mm. Bakit po? May bisita ka sa baba. Sino po ba yun? Ang aga-aga mang istorbo eh. Si Lee. Oh? Bakit siya nandito? Aba, ewan ko. Tumayo ka na dyan at maligo na. Kanina pa naghihintay sa'yo yung bisita mo sa baba. Bilis na, nakakaya dun sa tao. Oh. Ay oo, <laughs> ang dami nga nagsasabi na maganda sa Subic. Kaya nga po kung pwede sana, dadalhin ko po doon si Mitch. Pero marami naman po kaming kasama. Ay oo naman, walang problema basta ikaw. Anong meron sa Subic? Nandiyan ka na pala anak. O siya, maghahanda muna ako ng makakain mo iho. Dito ka lang. Ah, uh, sige po tita, salamat. So, ano nga meron sa Subic? Um, si Kay kasi, nagayang magbakasyon doon. Eh, siya rin ang nag-request sa akin na isama ka kaya pinaalam na kita sa mama mo. Bakit? Si mama bang sasama? Di ba dapat ako muna kinausap mo? Eh, para hindi ka na rin makatanggi. <laughs> Yun bang pinunta mo dito? Eh, hindi naman. Um, may gagawin ka ba ngayon? Wala. Bakit? Tara, nanood tayo ng sine. Sigurado ka bang sa sinehan mo ako dadalhin o baka naman sa kung saang lugar yan? Siyempre kakain tayo sa labas, kaunting pasyal. Tapos yun, ihahatid naman kita pa uwi. Wala akong pera eh. Hindi pa ako sumisweldo ngayon. Hindi na ba nangungulit sa'yo si Lee? Hindi na. Buti nga yun, wala nang mangungulit sa akin. <sighs> Hindi mo ba siya namimiss? Bakit ko naman siya mamimiss? Hello, isang buwan lang yung naging relasyon namin. Aba ah, kahit na. May mga memories din naman kayo ah. Saka, kung akong tatanungin mo, mabuting tao si Lee. Ang swerte mo nga kasi ikaw yung minahal niya pero sinayang mo lang. Hindi mo ba talaga siya minahal? Sarili ko nga hindi ko mabigyan ng pagmamahal eh. Iba pa kaya? Don't tell me. Yun pa rin yung iniisip mo kaya ka nagkakaganyan. Hay, akala ko ba wala lang yun sa'yo? Okay ka na ngayon, di ba? Naka-move on ka na. Hindi basta-basta nawawala yun. Baka habang buhay nang nakadikit yun sa akin. Pero may choice ka naman kung kakalimutan mo na lang yung nangyari o magpapakalunod ka sa nakaraan mo. Kung sa'yo nangyari, sa tingin mo ba? Ganun lang kabilis mo makakalimutan yun? Okay, gets ko na yung point mo. Pero kung may chance ka naman nakalimutan ang lahat, gawin mo. Huwag mo nang palampasin. Yan kasi yung mahirap sa'yo, Mitch eh. Nasa harapan mo na yung sagot, pinipikit mo pa rin yung mga mata mo. Yang silly. Siya na sana yung chance mo para makalimot ka. At paano namang si Leon, ha? Mahal na mahal ka ng tao. At kahit nga nakikita niyang wala kang pakialam sa kanya, binabaliwala lang niya yun eh. Ang dami-dami mong pagkukulang sa kanya, pero siya pa rin yung pumupuno ng lahat ng yun. Sige nga, Mitch. Sa tingin mo ba, hindi yun yung chance para magmahal ka ulit? Hindi ko siya kayang mahalin. Hindi kaya? O ayaw mo lang talaga? Ayaw ko nang masaktan. Ayoko nang magtiwala sa ibang tao dahil ganun din naman ang mangyayari, di ba? Kapag nagtiwala ka ng sobra, lolokohin ka lang at masasaktan. Pero kapag hindi ka nagtiwala, <laughs> sasabihin sa'yo wala kang puso. Eh di doon na lang ako sa walang puso. At least hindi pa ako masasaktan. Hay nako, ewan ko sa'yo. Sana ma-realize mo na hindi lahat ng tao dito sa mundo tulad nila. May iba pa rin na pwede mong pagkatiwalaan. Kasi hindi naman natin maiiwasan ang hindi masaktan eh. Basta. Ayoko na. Pagod na ako. Tapos ang usapan. Iniwan niyo. Iniwan niyo ko. Huwag ka masyado maingay. Mabilis na naman. Ayaw ko. Iniwan niyo ko. Para ako na na. Maski yung mo. Awa kayo sa amin. Tama na. Kulang. Sinabi ng malimig ka, ha? Ha? Gusto bang masaktan, ha? Pare, pare. Bilisan mo na kasi dyan. Baka may makahuli pa sa atin. Tama Tama na. Bitiwan niyo ako. Parang awan yun. Bitiwan niyo ako. Anak? Parang Anak, gising. Ayoko. Mitch. Panaginip lang yun. mama. Natatakot ako. Wala na sila. Hindi ka na nila malalapitan ulit, ha? Nandito lang si Mama. Okay ka na ba, anak? Hindi ko po alam, ma. Hindi ko nga alam kung magiging okay pa ba ako. Para kasi nga, wala nang pag-asa na maayos pa yung buhay ko. Huwag mong sabihin yan. Lahat tayo may pag-asang magbago. Nahihirapan na kasi ako, mama eh sa tuwing naharap ako sa salamin. Ibang Mitch na yung nakikita ako. Ibang tao na yung nasa harapan ko. Hindi ako to eh. Pero nagbago ako dahil sa mga taong inabuso yung pagtitiwalang binigay ko sa nila. Alam kong mahirap, kaya magpakatatag ka. <laughs> Hindi pa uli ang lahat, Mitch. Hindi na, ma. Ayoko na magbago dahil kapag ganitong Mitch, hindi nasasaktan. Hindi naluloko. Kaya mas gugustuhin ko na lang maging bato para hindi ako yung masasaktan kundi sila. Look at me. You may think you see Papayat Hasmin, sa lahat ng pagbabago ng isang tao ay palaging may dahilan pwedeng maganda, pero karamihan, may traumang nangyari. 19 years old lang ako noon nang pagsamantalahan ako ng mga kasama kong lalaki habang nagiinuman kami. Tanda ko pa ang lahat. Tanda ko kung papaano nila ako pinagpasapasahan at wala akong magawa kundi ang umiyak na lang. Nawalan ako ng malay ng mga oras na yun at pagkagising ko, ang tingin ko na sa sarili ko ay isang maruming babae. Nilihim ko ang nangyaring yun sa akin o inilihim ko ang nangyari na yon dahil na rin sa takot at kahihiyan. Pero Popoy at Hasmin, hindi lang yon. Year 2011, 16 years old ako nang may makarelasyon ako na mas pinili ko pa kaysa sa pamilya ko. Pero sa huli, wala siyang ibang ginawa kundi saktan ako. Physically and emotionally. Tiniis ko yon dahil mahal na mahal ko siya at inisip ko baka magbago pa siya at matutunan din niyang pahalagahan ako. Pero umasa lang ako sa wala. Siya ang dahilan kung bakit natakot na akong magmahal, natakot magtiwala, at isama pa ang traumang naranasan ko. Sa sobrang depression ko, ilang beses kong sinubukang magpakamatay. Hanggang ang dating Mitch na simple, mabait at mahiyain ay nagbago. Pero ganito siguro ang buhay. Hinding-hindi ka pagpapahingahin sa mga problemang dumarating. Dahil isang araw... Anong meron at sinadya mo pa ako dito sa bahay? Buntis ako. At ikaw ang ama. Sigurado ka? Oo. Dalawang buwan na akong buntis. Hindi ako nandito para makipagbalikan sa'yo. Ang gusto ko lang, panindigan mo ang anak ko. Parang ang dali lang, di ba? Parang ang dali lang gawin ang sinasabi mo. Eh, to think, na hindi naman ako sigurado kung akin ba talaga yung pinagbubuntis mo. Anong sinabi mo? Bakit? Totoo naman, di ba? Kung nagawa mo na akong lokohin, hindi malabong lokohin mo ako ulit. Malay ko ba nabuntis ka ng ibang lalaki dyan na dahil alam patay na patay ako sa'yo? Sa akin mo ipapaako yung responsibilidad. Alam mong sa'yo, Toli, dahil ikaw lang ang naging boyfriend ko. Paano nga ako maniniwala? Eh manloloko ka nga, di ba? Baka nga habang boyfriend mo ako nakikipaglandian ka sa iba dyan eh. Kaya yan, nabuntis ka nang wala sa oras. <coughs> Ang kapal din ng mukha mo, no? Pagkatapos mo magpakasasa, kapag nandito na yung responsibilidad, umaatras ka agad. Hoy! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil sa ating dalawa, ikaw hindi nagseryoso sa relasyon natin. Ako tong pinaasa at pinaglaruan mo, ako pang sasabihan mo na makapala mukha? Ibang klase ka rin, no? Sa'yo nga tong batang dinadala ko. At bakit naman ako magsisinungaling sa'yo, ha? Kahit ano pang sabihin mo sa akin, hindi ko papaninigan ng batang hindi ako ang ama. Tama na yung minsang niloko mo ko. At hindi na ako magpapaloko pa ulit. Kaya pwede ba, Mitch? Umalis ka na sa buhay ko dahil ayaw ko nang makita ka! Hindi ko hinihiling sa'yo na magkabalikan tayo. Ang gusto ko lang, panindigan mo ang anak ko! Hindi ka ba makaintindi, ha? Sige, ganito na lang. Patunayan mo sa akin na ako nga ang ama ng batang yan. At kapag ako talaga, Ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niya, pero kung hindi, bahala ka na sa buhay mo. Dahil kahit anong gawin mo dyan, hinding-hindi kita sasaluhin. Hoy, Mitch! Anong meron? Bakit pinapunta mo ako dito? Lika, samahan mo ako uminom. Umiinom ka? Hindi. Magpapakamatay ako, Rita. Magpapakamatay ako. Alam mo kung bakit, ha? Kasi patapon na rin naman tong buhay ko, eh. So ano pang sense para mabuhay ako, di ba? Kaya ito, nagpapakalunod na ako sa alak. Hay! Akin na nga yung bote. Ano ba? Kita mo nga saya-saya ko dito eh. Agawin mo yung moment ko. Oo, ang saya-saya mo nga. Pero yung batang nandyan sa tiyan mo, unti-unti na rin namamatay. Kaya tigilan mo na yung paglalasing mo bago mo papagsisihan ang lahat. <laughs> wow. Pagsisisi. <sighs> Ako na lang ba palagi yung magsisisi? Hindi ba pwedeng sila naman? Yung mga taong na nakita at umabuso sa akin, ang swerte nga nila eh. Hindi yung buhay nilang nasira. Alam mo, Mitch, kung palagi mong babalikan ang nakaraan, walang mangyayari sa'yo. Kung dati si Lee yung sinasabi kong chance para magbago ka, pues iba na ngayon. Yung batang nasa sinapupunan mo, yan ang gawin mong dahilan para makalimot. <sighs> Kawawang bata. Lalaking walang ama. Ang tanga kasi ng nanay niya eh. At hindi lang yon. Uto-uto pa. Kaya hindi na ako magtataka kung balang araw pandidirihan niya ako. O di kaya, magsisisi siya kung bakit ako pang naging nanay niya. bakit mo ako sinampal? Para magising ka na. Emote ka ng emote dyan sa nangyari sa'yo noon eh. Eh nangyari na nga, di ba? Wala ka nang magagawa para mabago pa yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Rita. Alam mo yung gagawin. Ayaw mo lang gawin. Kaya mo naman eh. Ikaw lang tong mahina ang loob. Kasi palaging ang iniisip mo, maloloko ka, masasaktan ka. Ang sekreto lang naman dyan eh, magpakawais ka na ngayon. Ay, kaya mo yan. Kung nakaya nga ng iba, magagawa mo rin. When you get caught in the Popayat Hasmin, hindi talaga ako pinanindigan ni Lee. Hindi ko rin naman siya masisisi. Dahil kahit isang beses ay hindi ko siya sineryoso. Kaya wala akong ibang magawa kundi harapin itong mag-isa. Ilang buwan ang lumipas, parang pakiramdam ko ay hindi na rin ako nakawala sa nakaraan. Sa tuwing titignan ko ang sarili ko sa salamin, ibang tao na ang nakikita ko. Pero sinabi ko, hindi pwedeng habang buhay akong ganito. Kailangan ko nang magbago para sa amin ang anak ko. Mitch, nandito na ako. Oh, Ma. Ah, nandiyan na po pala kayo. Ako na po magdadala niyan. Salamat. Sana ako na lang po yung inutusan niyo mag-grocery. Ang dami nito, oh. Okay lang, anak. Eh, pagod ka na sa pag-aalaga sa anak mo, eh. Teka, nasa na nga ba yung apo ko? Natutulog na po. Ah, medyo nahirapan nga po akong patulugin. Eh. Iyak ng iyak. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. <laughs> Ganyan talaga kapag baby. Hindi mo alam kung bakit umiiyak. Tapos ang gusto pala niya, idadaan mo siya sa lambing. Ganyan na ganyan ka nung bata ka pa eh. Iyakin din. <laughs> Hanggang ngayon pa rin naman po eh. <laughs> At least ngayon, kapag umiiyak ka, pagkatapos nun may bago kang natututunan. Oo nga pala. Nakita ko kanina si Lee kumakain sa isang restaurant. May kasamang ibang babae. Girlfriend niya ba yon? Hindi ko po alam. Hindi na ba kayo nagkakausap? Eh, may responsibilidad siya sa bata dahil siya ang ama. Ang sabi po kasi niya, patunayan ko raw po na siya yung ama ng anak ko. Mag-aaksi lang po ako ng oras. Kaya ko naman pong palakihin na mag-isa yung bata. Kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Sigurado ka na ba dyan, ha? Opo, ma. Nakakapagod na po kasi maghabol sa isang taong ayaw naman magpahabol. Sa bagay, may punto ka naman. Pero ang iniisip ko lang, paano mo ipapaliwanag sa bata ang tungkol sa tatay niya? O sasabihin mo ba sa kanya yung totoo? Ayaw ko naman maglihim sa anak ko eh. May karapatan siyang malaman kung sinong tatay niya. Pero yung mga kasama niya si Lee, <laughs> wag na lang. Ayaw ko pong maramdaman niya na hindi pa siya naisisilang. Tinalikuran na po siya ng tatay niya. Hinihiling ko lang na sana tamaan naman ng konsensya yung sili na yan. <laughs> Naging mabuti ako sa kanya at kahit ano pa ang nagawa mo, hindi niya dapat talikuran ang responsibilidad niya. Hayaan niyo na po yun, ma. Bahala na siya sa buhay niya. Basta po ako, masaya na ako sa buhay ko ngayon. Masaya ako dahil nakikita na kitang ganyan. Ang laki na ng pinagbago mo simula nang magkaroon Bumabalik na yung dating Mitch na mabait at may takot sa Diyos. Oo nga po eh. Panay ang tanong ko sa Diyos na bakit ganun yung nangyari sa buhay ko. Pero nakalimutan ko pong magpasalamat na sa kabila ng lahat, binigyan niya pa rin ako ng lakas ng loob para malagpasan ang lahat ng yon. Alam kong hindi naging madali ang pinagdaanan mo noon. Pero ang mahalaga naman ay yung ngayon, di ba? Ngayon na binabalik mo yung dating ikaw at hindi lang yun. Yung Mitch na matatag at may pananalig na sa Diyos. Masayang masaya ako para sa iyo, anak. Maraming salamat po sa lahat, ma. Kahit po nagbago ako, hindi naman po nagbago ang pagmamahal niyo sa akin. Anak kita, at kahit maging sino ka pa, tatanggapin ko. Kaya ganun din ang gawin mo sa anak mo ngayon. Kalimutan mo na yung mga nangyari dati kasi dahil sa kanila, mas naging matatag ka na ngayon. Opo, ma. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Lahat ng nararamdaman ko ay sinuko ko sa Diyos. Pagod na akong magalit. Pagod na akong sisihin ang iba dahil sa nangyari sa buhay ko. Gustong gusto ko nang makalaya sa bangungot ng nakaraan. Kaya nagdasal ako noon at humingi ng gabay sa Diyos na sana magawa niyang tanggalin ng lahat ng nararamdaman ko. At magawa ko ring patawarin ang mga taong sinaktan ako. Popoy at Hasmi, nang ginawa ko yun, parang nakahinga ako ng maluwag. Naging magaan ang pakiramdam ko. At ngayon, ay isang matatag na babae na ako. May peace of mind at nagagawa ng mahalin ng sarili ko. Kaya masayang masaya na ako sa buhay ko kasama ang baby ko. Sana nakapulutan ng aral ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo, Popoy at Hasmin, and more power sa inyong programa. At sana, pagpalain kayo ng Diyos. Lubos na nagpapasalamat, Mitch. Hashtag Dear MOR, bangungot. Diyan na nga nagtatapos ang storya ni Mitch na isa pala siyang rape victim. Kaya naman pala, yun naman pala ang dahilan kung bakit bitter-bitteran ito si Ate Mitch at parang ang galit sa buong uh, uh, sangkalahian ng uh, kalalakihan dahil siya pala ay nagahasa nung siya ay medyo bata-bata pa. At hindi lang yun, ano, talagang kumbaga na double whammy nga itong ah, si Mitch kasi hindi lang siya na-rape, kundi naloko rin pala siya, di ba, ng lalaki ng kanyang nakarelasyon. Yun pala, yung pala yung dahilan. Di ba? Sinasabi ko na nga ba, meron talagang dahilan hmm. yan mm. kung bakit nagkaganyan. Hindi naman si ate basta-basta baliwag bulakan lang Oo. na nagkaganyan ng walang dahilan. But anyway, masaklap lang talaga yung nangyari kay ate Mitch, no? Pero alam mo, ate Mitch, ako, pero uh, ah, ang masasabi ko lang diyan, isang learning, isang magandang social, kumbaga isang social, uh, isa sa mga social relevance ng storyang ito sa nangyayari sa ating society ngayon, mga kapamilya, lalo na nga sa mga kabataan na nakikinig ngayon, ano, piliin ninyo yung mga barkada ninyo. Tama. Piliin ninyo yung mga kakaibiganin, mm. sasamahan ninyo. Dahil diba? Hindi Kasi hindi lahat, lahat ng kakaibiganin, mm. yayakagin kayo sa maganda. Yung iba yayakagin diba? ka sa, <laughs> sa maganda para sa kanila, pero hindi maganda para sa iyo. Correct. Choose your friends wisely, mga kapamilya. Or kung yung iba, hindi ko naman ginajudge yung ibang mga uh, bata, kabataan natin na may mga talaga namang mga outgoing na kabataan, mm-hmm. na mga mm-hmm. sadyang free-spirited. Hindi ko naman din ginajudge yung mga yun. Pero kung sa tingin ninyo, eh mali yung ginagawa ng mga barkada ninyo, eh hindi na parte ng pakikisama ninyo. Yung gawin nyo din yung mga masamang mm. ginagawa nila. At hindi mo responsibilidad na pakisamahan pa yung mga ganun. Correct. Kaya sa mga magulang din, isa pa sa mga magulang, mm. kilalahanin ninyo kung sinong pinagsasamahan ng mga ng anak mga ninyo. anak ninyo. Oo. Para hindi nababarkada sa mga ganyan, yung mga rapist mm-hmm. pala, na mga Manginginom gangster gangster Pang-aga-aga. Ayan. Correct, malaking check. Kilalanin ninyo ang kasama ng mga anak ninyo. Yan ang tingin ko so- social mm. relevance Oo. ng storyang ito. Pero uh, seriously, ito na nga dito tayo sa mas mabigat na na naging problema ni Ate uh, Mitch. Alam mo Ate Mitch, masasabi ko lang sa'yo, lahat naman ng tao may problema. Sabi nga ng kanta, everybody hurts 'Diba? Huwag mong isipin na ikaw lang ang taong may mm. malaking problema sa mundo dahil I am telling you, Ate Mitch, mas maraming tao ang mas malalala ang pinagdaanan kesa iyo At ikaw, ate kong shelves, kuya kong shelves, kung nakikinig ka ngayon, kung feeling mo ikaw ng pinakamabigat, may pinakamabigat na problema sa mundo, better think twice. Mali. Dahil maraming tao mm. ang mas mabibigat ang problema sa iyo. Yung iba walang uh, problema sa relationship, pero yung iba may uh, problema sila sa sarili nila yung mm iba, uh, terminal case. Kapag ka sinabi mong ganyan, yan yung mga na ano na, Hasmin, na bigyan na ng tanning. Correct. Oh, yan yung mga mas mabibigat Medical na problema. Medical na problema, di ba? Oh, yung sa sarili nila, pero okay naman ang relationship nila sa iba. O yung iba naman, biglang uh, nawalan ng uh, mahal sa buhay. Mm-hmm. Nang mm. bigla-biglaan na lang. Correct. Kaya kayo mga kapamilya, kung may mabigat kayong problema sa mundo, 'di ba? Wag yung ano, wag wag yung feeling niyo, pasan niyo ang langit at lupa. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, kung pwede nyo naman i-share yan sa iba, ikwento niyo sa iba, why not? Diba? At saka, 'wag niyo isipin na sa inyo, i- kumbaga parang ang mundo ng ibang tao iikot sa inyo dahil malala ang problema ninyo. Uh-huh. Huwag nyo i-expect na maiintindihan kayo lahat ng tao. 'di ba? Kasi may kanya-kanyang kalbaryo ring pinagdadaanan ng iba. 'Yun. 'Di ba? And uh, ang pinaka best way para harapin niyo yung problema niyo 'yan, mag-move on kayo. 'Di ba? Tanggapin niyo lang 'yan kasi habang may buhay, may pag-asa. Yan ang tandaan ninyo lagi. Kaya naman na uh, gusto kong i-quote na naman dito yung uh, isa sa mga paborito kong mga binabasa basang libro ni uh, Brother Bo Sanchez, yung uh, God is bigger than your biggest problem. Correct, malaking Yun. check, 'di ba? Lahat ng problema may solusyon kasi kung wala nang solusyon, hindi problema 'yan. Oo. Yan na yan, yun na nga ang sabi, 'di ba? Harapin mo na lang, live with it, 'di ba? Ah. At eto na nga ang ating mga hugot lines, 'di ba? Agad-agad yan, i-shoot Oo na naman. yan. na nga hugot line ni Popoy. Kapag parang bangungot ang mga eksena sa buhay mo, dapat kang gumising sa katotohanang ikaw lang ang makakapagpabago sa madilim mong nakaraan papunta sa magandang kinabukasan. Ah, short and sweet. Mm, short and sweet Kaya, and nonsensible. Di ba nga? Ah, at sa'yo na nang <laughs> galing, hindi sa akin, no? <laughs> At ito naman ang hugot line ni Baby Girl. Lahat ng tao nasasaktan. Kaya hanggang may puso kang nakakaramdam, imposibleng maiwasan mo ang sakit na dulot ng pagmamahal. Kaya huwag mong sulohin ang sakit dahil hindi lang ikaw ang may mapait na karanasan sa buhay. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.